Matthäus hoofdstuk 21 Toen hulle na bij Jerusalem kom en Betvage aan die olijfberg bereik, het Jezus twee disciples vooruitgestuur en vir hulle gesê, Ga na die dorpie daar recht voor julle, en net soos julle inkom, sal julle daar een donkie kry wat vastgemaakt is, en een vol bij haar. Maak haar los en bring hulle vir my. En as iemand vir julle iets daaroor sê, antwoord dan: Die Here het hulle nodig. En hy sal hulle gou weer terugstuur. Dit het gebeur sodat die uitspraak van die profeet vervul sou word. Sê vir Sion: Kyk, jou koning kom na jou toe. Hy is nederig en hy ry op 'n donkie op die vul van 'n pak dier. Die twee disippels het toe vooruitgegaan en gedoen wat Jesus hulle beveel het. Hulle het die donkie en die vol gebring, van die kleer op die diere gesit en Jesus het opgeklim. Die grootste deel van die skare het van die kleer op die pad oopgegooi en ander het takkies van die bome afgebreek en dit op die pad gestrooi. Die mense wat voor Jesus geloop het en die wat agter hom aangekom het, het begin uitroep: "Prys die Here van Dawid!" Kom kom wat in die naam van die Here kom. Toe Jesus in Jerusalem ingaan, het die hele stad in beroering gekom en gevra: "Wie is hierdie man?" Die skare het geantwoord: "Dit is die profeet Jesus van Nasaret in Galilea." Jesus het tempel toe gegaan al die mense wat op die tempelplein koop en verkoop daar uitgejaag. Die tafels van die geldwisselaars en die stoele van die duiweverkopers het hy omgegooi en vir hulle gesê: Daar staan geskrywe: My huis sal 'n huis van gebed wees, maar julle maak dit 'n rowersnes. Blindes en kreupeles het daar in die tempel na hom toe gekom en hy het hulle gesond gemaak. Maar toe die priesterhoofde en die skrifgeleerdes die wonderlike dinge sien wat hy doen, en ook die kinders wat in die tempel aanhou uitroep, "Prys die seun van Dawid!" Was hulle verontwaardig. Hulle sê toe vir hom, "Hoor jy wat sê hulle daar?" "Ja," antwoord Jesus. "Het julle nooit gelees nie?" U het daarvoor gesorg dat kinders en suigelinge u lof sing. Toe het hy hulle verlaat en uit die stad uitgegaan na Betanië toe waar hy die nag gebly het. Vroeg die môre op pad terug stad toe het Jesus honger gekry. Twee alleenstaande vyeboom langs die pad sien, gaan hy daarheen. Maar hy het niks anders as blare daaraan gekry nie. Hy sê toe vir die boom: "Jy sal in der ewigheid nooit weer vrugte dra nie." En die vyeboom het dadelik verdroog. Toe die disippels dit sien, was hulle verbaas en het hulle gevra: "Hoe het die vyeboom dan so skielik verdroog?" Daarop antwoord Jesus hulle: "Dit verseker ek julle. As julle geloof het en nie twyfel nie, sal julle kan doen wat ek aan die vyeboom gedoen het. Meer nog, julle sal vir hierdie berg kan sê: "Lig jou op en val in die see," en dit sal gebeur. As jy glo, sal jy alles ontvang wat jy in die gebed vra. Jesus het na die tempel toe gegaan en terwyl hy besig was om die mense te leer, kom die priesterhoofde en die familiehoofde van die volk na hom toe en vra: "Met watter gesag doen u hierdie dinge? En wie het u hierdie gesag gegee?" Toe antwoord Jesus hulle: "Ek gaan julle een ding vra. En as julle my daarop antwoord, sal ek vir julle sê met watter gesag ek hierdie dinge doen. Die doop van Johannes. Waar het dit vandaan gekom? Van God of van mense af? Hulle redeneer toe onder mekaar. As ons sê van God af, sal hy vir ons sê, "Waarom het julle hom dan nie geglo nie?" Maar as ons sê van mense af, Kom ons by die mense in die moeilikheid, want almal beskou Johannes as 'n profeet. Toe antwoord hulle vir Jesus: Ons weet nie. En hy sê vir hulle: Dan sê ek ook nie vir julle met watter gesag ek hierdie dinge doen nie. Wat sê julle hiervan? Daar was 'n man met twee seuns. Hy het vir die een gaan sê: Seun, gaan werk vandag in die wingerd. Ek wil nie antwoord hy. Maar later het hy spyt gekry en tog gegaan. Die man het toe na die ander seun toe gegaan en vir hom dieselfde gesê. Hy het geantwoord: "Goed, pa." Maar hy het nie gegaan nie. Wie van die twee het gedoen wat hulle pa wou hê? Hulle sê: "Die eerste." Toe sê Jesus vir hulle: "Dit verseker ek julle, Tollenaars en prostituie gaan eerder as julle in die koninkryk van God in. Johannes het gekom om julle die regte pad te wys en julle het hom nie geglo nie. Maar tollenaars en prostituie het hom geglo. Maar selfs toe julle dit sien, het julle nie agterna berou gekry en hom geglo nie. Luister na nog 'n gelykenis. Het Jesus gesê Daar was 'n grondbesitter wat 'n wingerd geplant en 'n klipmuur daar rondom gebou het. Hy het daarin ook 'n parskuip uitgekap en 'n wagtoring opgerig. Toe het hy dit aan boere verhuur en op reis gegaan. Toe dit tyd geword het vir die druiweoes, het hy van sy slawe na die boere toe gestuur om sy deel van die oes te gaan haal. Maar die boere het sy slawe gevang, die een geslaan en 'n ander een doodgemaak en 'n ander een gestenig. Die eienaar het toe weer ander slawe gestuur, meer as die eerstes. Maar die boere het met hulle net so gemaak. Heel laaste het hy sy seun na hulle toe gestuur met die gedagte: "Hulle sal tog my seun ontsien." Maar toe die boere die seun sien, sê hulle vir mekaar: "Dit is die erfgenaam die" Kom ons maak hom dood en vat sy erfenis. Hulle het hom toe gegryp en hom uit die wingerd uitgegooi en doodgemaak. As die eienaar van die wingerd terugkom, wat sal hy met daardie boere doen? Hulle antwoord hom: Hy sal daardie slegte mense 'n vreeslike dood laat sterwe en die wingerd aan ander boere verhuur wat hom op die regte tyd sy deel van die oes sal gee. Toe sê Jesus vir hulle: Julle het tog al in die skrif gelees: Die klip wat deur die bouers afgekeur is, juis hy het die belangrikste klip in die gebou geword. Dit is deur die Here gedoen en is 'n wonder in ons oë. Daarom sê ek vir julle dat die koninkryk van God van julle weggeneem sal word en aan 'n volk gegee sal word wat die vrugte daarvan sal lewer. Wie op hierdie klip val, sal verpletter word en die een op wie hy val, sal hy vermorsel. Toe die priesterhoofde en die fariseërs Jesus se gelykenisse hoor, het hulle besef dat hy op hulle sin speel. Daarom wou hulle hom gevange neem, maar hulle was bang vir die skare omdat die hom as 'n profeet beskou het.